Bueno, hontze dugu eh, gaurko etapa irabazlea, garaiea, esprintea, bera izan da gizonik indartzuena. Etapa ikusgarria izan da, irundik abiatu bezain laster, bost txirinularik osatu dute iesaldia, gero kobok ez du segitu eta laukote bat kasik bururaino joan da, azparen donostia ganeiak, Vilermoz Francesa eta Bol Erbe Hiru minutu baino gehiagoko intzina ukandute, baina gero deskarta urtzen hasi da, Xabier Mikel Azparen, ku ogoita amasei puntu bost, suiziak taldean ari da. Baina, bueno, ja, iru minutuatik bera geitxigan momentuan, <laughs> ja, ja, zinezkoa ikusi egu, eta, bueno, laua kantzeko jungea pasatzen, ia alik eta urrunen aiatzen, eta eta eguna ba hori, e, ondo, ondo pasatzen. Euskal enekoitz azparen aneia ere postu da, bere aneiarekin elgarrekin egin duten agerraldiaz. ba, oso sentzazio polita ez, azkenean beti etxen entranatzeu juntu, eta azkenean <laughs> e, gu bik e, eh, oberen e, eh, ulertzea ez, eta bueno, e, oso, oso sentzatze polita. Eta bukatzeko Pol Lapeira irabazleari hitza, Arnagaren patarian, eroriko bat izan da eta tropela bitan zatitu da, beraz talde txikiago batean izaitiak lagundu duela finitzean Helmuga lehenik zeharkatzeko errandu. Ouais, mes qualités, c'est d'être avant tout puncher, euh, C'est aussi une belle pointe de vitesse, ce genre de groupe réduit où il n'y a pas des gros gros sprinteurs. Je sais que je peux tirer mon épingle du jeu comme aujourd'hui, donc euh, ça l'a fait, donc c'est génial. Lehen etapa irabaziduen Primoz Roglic esloveniarrak du atorra hori asoinean, beti ukanen asteazken untan ere, txirinulariek espeletatik dantxarinerat buruz joanez utziko dute Ipar Euskal Herria, etapa altsasun bururatzeko. Roglic, Primoz Roglic, la classement générale de la Vuelta avec deux d'Italie.